wa anna Muhammeden Rasulullah, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان Na, svjedočenju, na, na svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik na obavljanju namaza, davanju zakata, hađu i ramazanskom postu. Ovo je pet, šta? Pet islamskih šarta. Prošli put smo govorili o prenosiocu hadisa, to je Abdullah ibn Omer Govorili smo i o glavnim osnovnim meselama i pitanjima u vezi sa imanom i kakva je to veza između islama i mana i kako ih razumijevati u kojem slučaju i kakvom stanju. Sad smo došli do značenja hadisa. I kaže ovdje hadis da se islam gradi na petero. Ovaj hadis je dokaz protiv šita. Zašto? Zato što kod njih ima šest islamskih šarta. A to je vjerovanje u imana. Kod njih ne možeš biti musliman ako ne vjeruješ u 12 imana. I to oni jasno kažu. Znači, ova hadis nam govori da je šartova islama ima pet. Ovaj hadis je također dokaz protiv onih koji kažu da je džihad šesti islamski šart. Ovaj hadis je naveo pet islamskih šarta, a džihad je propis koji ima svoje propise, nije, ne spada u ovih pet ruknova osnovnih islama. Dalje, hadis kaže da prvo na čemu se temelji jeste svjedočenje da ilaha illallah Muhammedun Resulullah. To je prvo, jel tako? Ovaj, ovu riječ, odnosno ovaj šehadet u izreku, Ulema naziva ključem dženneta. Znači, bez ovoga se ne može ući u džennet. Bez oba dijela. To nije moguće. Hadis onda kaže Islam se temelji na svjedočenju da nema drugog Boga osim Allah i da Muhammed ali se nam Boži rod Boži To tako? Ne spominje nikakve uslove za to. Uopšte. Međutim, mi da bismo pravilno razumjeli ovaj tekst i slične tekstove, moramo sabrati sve tekstove hadise i ajete na jednom mjestu o jednoj temi. li tako? ljudi Pa kada su učenjaci u ovoj temi, Lajna Hidama, Muhammad kao ključu za džennet, sabrali sve hadise, zaključili su sljedeći. A to je, da bi ovo naše svjedočenje nas dovelo u džennet, mi moramo ispuniti sedam uslova, koji su uslovljeni u drugim hadisima koji pojašnjavaju ova i ovakve hadisi. Pa kojih je to sedam uslova? Prvo, znanje. Ne može se svjedočiti nešto što se ne zna, to se ne prihvata. Čak i kod nas u ne može, ako čovjek ne zna, doći biti svjedok po nekom pitanju. Samo oni koji znaju, zaista, spoznali su, njihovo svjedočenje nisu prihvatili. I zato Allah ono šalim kaže, fale men neho Znaj da nema Boga osim Allah. Imen će biti uharam. A bit ćeš oni koji svjedoče istinu, to je slaja hrvila. lahum ne a znaju da je tako zaista. Znači imaju ilu. Drugi uslov koji se spominje u tekstovima je ihlas. Šta je to ihlas? Ja namjerno neću da kažem iskrenost. Zato što hoću da vam pojasnim šta je ihlas. Da bi naša rada bila u redu, ono mora biti čisto od bilo kakvog širka. Ihlas ovdje znači nepostojanje širka kad posvjedočimo ovo u našem životu. Bilo u riječima, bilo u djelima. Je u redu? Nepostojanje širka. i Treći, Iskreno se. Znači da to kad kažemo mi ne lažimo, nego zaista smatramo da tako. jakin, što znači čvrsto ubjeđenje. Znači, nema u to, možda jest, možda nije sumnja, ako ne. Čvrsto vjerovati. Sumnja se ne priznaje. Peto, znači povođenje ili prihvatanje za svim što donosi lajla i Znači pokornost znači prihvatanje od i imamo sedmu Prvih sedam uslova ulema je našla da ajeti i hadisi govore da nam je ovo potrebno da bismo imali validno vreme. Hm. Ovo. Razlika između ovog je donekle ima povezanosti udarane, Međutim, ovdje kao više znači prihvatanje u smislu da ne odbija čovjek ništa od naredbi. I zato čovjek kad mu se kaže klanjaj, recimo po konsenzusu nam je ko ne prihvati namaz, recimo, odbije ga, ne loži mu Znači drugo je kad ne klanja, on prihvata namaz, znači prihvata a odbija ga. A ovdje se radi o izrašavanju, znači, znači povođenju za onoga. Recimo čovjek ovaj, izvršava sve što mu se naredi i prihvata i povodi se za tim. Dok ovdje ne odbija ništa što se tiče ovih naredbe. Pojasnit ćemo to i primjerima, samo da završimo. E sad, kad dođemo da analiziramo ovdje, ovo se ovo ulema zove šartovi la ilaha Šartovi ili uslovi o, analiziramo ovo, ovo svjedočenje se sastoji iz dva dijela. Prvi dio se sastoji iz negacije, a drugi dio se sastoji iz potvrde. E, ova dva dijela zovu se ruknovi. A što on znači? Ruknovi znači negaciju. Ovim negiramo. Pazi, ovdje ne negiramo postojanje drugih bogova. Kad kažemo la nema no zato neki uslovljavaju da se kaže nema drugog istinskog Boga. Znači, drugi bogovi postoje, očigledno. Ljudi obožavaju sve i svašta. Međutim, jedini istinski Bog je Allah. Znači, to je prva negacija. Mi s ovim negiramo da postoji neko božanstvo koje zaslužuje da bude obožavano na ovom svijetu sve što ljudi obožavaju, makar to bio melek, makar to bio poslanik, makar to bio bilo šta, bilo kakve vidimo obožavanje, ne zaslužuje to obožavanje. Jedini koji zaslužuje to je Allah i ovdje mi to potvrđujemo. Zato postoji ta negacija i potvrda koji su ruknovi la ilaha Znači šta? Ruknovi to su ruknovi i šartovi ovog svjedočenja. Muhammed Rasulullah. I ovdje kad pogledamo, kaže u ove tekstove, zaključujemo da ima nekoliko uslova da bi naše vjerovanje u Muhammed Ali Salatu Sada bilo ispravno svjedočenje. Prvo je vjerovanje u njegove vijesti, u obavijesti koje nas je obavijestio. Znači, poslanik sa nam je govorio neke stvari o vjerovanju, neke stvari koje će se dogoditi, neke stvari koje će biti na sudni dan, neke stvari na neke stvari tu. To su sve obavijesti, jel tako? Da bi naše svjedočenje Muhammeda su obavijestilo, znači mi moramo vjerovati u te obavijesti. Drugo, pokoriti se na njegovom. pokoriti se naredbi. Znači, poslanik vam je neke stvari naredio i nije slušao. Treće, ostaviti što je zabranio ostaviti što je zabranio. Četvrto, voljeti ga, to je slično kao i ovo ovdje. Voljeti ga više od svega mislitati. Eto dati prednost njegovom govoru nad svim drugim, i šesto, obožavati Allaha samo kako ga je on obožavao. Znači ništa drugo ne izmišljati niti drugo. E sad, obožavati je Allah samo kako ga je on obožavao. Ovdje ovaj dio Ulema je podijelila na dva dijela. Skretanje ljudi po ovom pitanju bilo je dvostrano. Prvi dio takozvana bid'a Prava suštinska notarija, što znači da je nešto što uopšte nije utemeljeno poslanikovom uputom, ljudi kažu to, to je ibadet. Šta to znači? A recimo, u hadisu poslanik sallallahu alaihi sallam je vidio čovjeka kako stoji na suncu, šuti i pita šta radi onaj čovjek tamo, kaže zavjetuo se da će postiti Znači, stajati na suncu, neće sjedati u hladovinu, znači postati, i, da e, ovaj, treće da će šutjeti, neće progovoriti. Pa je poslanik se nam naredio da, da govori i da šuti, znači da promijeni vatru. Da sjedi u hladovinu, a neka potpuno svoj post. Znači ono što je ibadet sumnitom utvrđeno ostavljeno je da upotpuni. Što nije ibadet od strane poslanika, to je postajanje na suncu bespotrebno i šutnja u smislu ibadeta, to mu je poništio. Ili recimo neki ljudi smatraju da su određene vrste plesa, muzike i badet. Jel ima tako? Ima sufija koji to radi. Plešu, imaju nekakvu duhovnu muziku koju smatraju ibadetom. Jel to može? To je takozvana prava, znači, notarija, dovišta. Znači, bilo kakvo dovište. Znači, dovište znači sveto mjesto ili odabrano mjesto na kome se prima dobro. Koje nije utemeljeno a samo su tri mjesta utemeljena kao posebno vrijedna da se na njima uči dova. To su Mekka, Medina i do Laksa, Palestini. Sve ostalo ne može biti sveto. To je prava Oko koje, pazite, oko ove vrste notarije lema se ne razilazi. U Ehlusunnata je konsenzus postoji da je to novotarija i da to može Je redu? Ima druga vrsta novotarije koja je jako, jako teže otkriti oko koje postoji rasprava i razilaženje čak među našim učenjacima, a to je takozvana bida i Novotarija koja je dodatak. Šta hoće da kažu? To je novotarija koja je vezana za tijelo koje je propisano poslanikovom uputom. Ali je šta? Dodato na to što je propisano nešto što nije propisano. Svejedno bilo to riječi ili oblik ili način izvršenja. Jer me razumijete? To je sad more oko kojeg učenjaci nekad se razilaze, pa neke stvari učitavaju, a drugi kažu ne spada to u nego to je slabo mišljenje, pa sad tu postoji razlika između slabog mišljenja i notarije i svašta nešto, tu spada i stvari od ičtihada. I u ovu vrstu novotarije spada većina ovoga što se sad događa u Bosni ovdje po pođanijama od ovih stvari. redu? Dobro. Muhammed Resulova, to su šartovi. Što se tiče ruknova, mi kad kažemo ovdje kada lezimo, mi imamo dva rukna kod Muhammed Rasulova. Prvi rukn je robstvo. Drugi rukn je poslanstvo. Šta to znači? Robstvo, to jest mi vjerujemo da je Muhammed selam, Boži rob. Što znači da ne posjeduje ni jednu božansku osobinu. Jel u redu? Znači ne posjeduje ni jednu jedinu božansku osobu. Čovjek. Rob. I zato mi kad kažemo ešhedu je Muhammeden abduhu, svjedočimo da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Ovim robstvom mi odgovaramo i izbjegavamo ono što su radili kršćani sa Isaom. Šta su učinili? učinili su ga božanstvom. A drugim rukom, da je poslanik i poslanstvo, mi izbjegavamo ono što su uradili jevreji, koji su negirali poslanike. Koji su negirali sa i zato je pravi put, srednji put. A to je da mi potvrđujemo da je Allah rob, ali potvrđujemo da je Allah poslanik. U tom kontekstu Allah ono što kaže, kul Innama ana bešaru mislukom. Reci Muhammede. Na kraju su velike. Reci Muhammede, ja sam čovjek poput vas. Znači, od krvi i mesa, razboljevam se, imam potrebe, moram da jedem, moram da pijem. Poput vas. Juha ili. Ali mi se objavljuje. E, to je sad ovaj, to je prvi dio, robstvo, čovjek. Drugo, juha ili. Objavljuje mi se, to je poslanstvo. To je ono što ga čini različitim od nas u tom smislu da je on poslanik i da mu opjava dolazi da je Allahov odabranik i miljenik. Jel u Dobro. E sad, kad mi kažemo ovdje u ovom hadisu, kad kažemo u ovom hadisu, Islam se gradi na petero, svjedočenju da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed a.s. Allaho poslanik. Kako sad razumijevate taj dio hadisa? Ha? Malo više stvari ima nego što od jedne rečenice je napravila se cijela tabla. Zato što tekstovi nikada se... Najveća greška i svaka notarija i svaka zabuda, pa i ta neko pretjerivanje koje danas postoji u nekim stvarima, kao što je klanjanje Bajrama odvojeno i slično, nastala je upravo zbog iz, izuzimanja tekstova iz opšte konteksta. Ne smiju se tekstovi širetski, ajeti i hadisi, gledati odvojeno i izolovano kogod i u bilo kojem vremenu je gledao na šarijatske tekstove odvojeno i izolovano, izvlačio ih iz cjelokupnog konteksta, zalutao je na ovu ili na ovu stranu. Tekstovi se moraju gledati i usklađivati sa opštim principima koji su došli, koji je postavili u Kur'an, koji su postavili ashabi radijallahu anhu i mi imamo uzor kako se tekstovi razumijevaju. To su prve generacije, o tome smo govorili. Je to u redu? Na čemu se drugo temelji? Na uspostavljanju namaza. To je drugi temelj islama, je tako mi? Prvo, primijetite riječ ovdje i kam. To nije obična riječ. To je riječ koja u sebi nosi prizvuk svih šartova i ruknova i vađiva namaza. Jer hadis nije rekao obavljanje namaza obično, nego uspostavljanje namaza. Što znači da u namazu ima nešto što se treba uraditi, a to su upravo šartovi, to su ruknovi, iz kojih namaz ne može biti. Zatim tu su i Što se tiče tih šartova i rukrova, šartova ima dvije vrste. Šartovi obaveznosti. I šartovi ispravnosti. Šta to znači šartovi obaveznosti? Šartovi obaveznosti to znači da postoji uslovi da bi nama namaz uopšte bio obavezan. To su islam, to su razum, to je punoljetstvo. U Šta to znači islam? Znači, ako nije ispunjen onaj prvi uslov, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, namaz je neispravan. Od muslimana namaz se ne prima, može klanjati. Ilo redu. Što znači drugi uslov, razum. Znači da bude svjestan da ima razum, od lude osobe također nije ni obavezno da klanja. Treće, da bude punoljetan. Kako se određuje punoljetstvo? punoljetstvo se određuje na sljedeći način u šrijetu. Za muškarca poluciju. Prvi put kada muškarac izbaci spermu uz strast, svejedno na javi ili u snu, postaje Zbog toga postoji razlika, ne postoji neka zajednička granica za sve ljude. Znači, neko to do, doživi u 10. neko u 11. neko u 16. i tako dalje. Jel u redu? Ovaj, a za žene prva menstruacija. posle postoje pa makar je bila 11 godina, mora klanjati. Svaki namaz. Sa svim šartovima ruknovnosti. Jel redu? Sljedeći znak i za muškarce i za žene, ako izostane ovo, pojava stidnih dlačica. Znači oko spolnog organa. I kao neka krajnija granica, ako se ne pojavi ni to je 16 godina. Kao krajnja granica. Ne pojavi se ni jedan od ovih znakova, nema veze, posle 16 godina. Jel u redu? Dobro. Što se tiče šartova ispravnosti, njih ima šest. Kod nekih učenjaka ima devet, Međutim, da se ne zbunite, to je riječ o ovim šartovima, obavezno je nekih ubrajaju u ove šartove sve skupo. Znači, šest ih ima. Jel redu? Prvo je nastupanje namaskog vremena. Znači, to je jasno. Ne može se prije vremena klanjati. Ako čovjek tek vid donese početnu prije vremena ne, ne ispravljuje namaz. Mora na nastupanje vremena. Naravno. Dalje. Nijet. U ovom smislu u kojem mi govorimo, to znači odrediti koji namaz klanjamo. Srce da li je to farz i koji je farz. Da li je farz, da li je sunnet i koji je farz, koji je sunnet. Jel u redu? Hm. Treći, kibla. Mora se okrenuti prema kibli. Jel u redu? Dalje. Čistoća. Podrazumijeva tri stvari. Tijelo, mjesto, podijelo. tijelo podrazumijeva dvije stvari. Uklanjanje nečistoći Drugo, abdest, gusum ili tajemom. To se zove izaletul habes i raf'ul hades. Znači čistoća za namaz podrazumijeva. Čisto tijelo, a to podrazumijeva dvoje. Ukloniti sve nečistoće sa sebe koje čovjek ima. Od male, velike nužde ili bilo čega što, je nečisto dodirnuo. Pravite razgledni nečistoće u šarijatu postoji prljavo i nečisto. Prljavo ne smijete namazu. Ako je čovjek prljav, recimo od maltera, od e, zemlje i tako dalje, to je prljavo, to nije nečisto, u tome se može klanjati. Ali nečistoće su u šarijatu jasno određene, to su e, izmet, strvina, svinsko meso i krv po nekim. To je oko kojih se razilazi. I Ali recimo čak i da ubrojimo i to. I redu krv, gnjoj, sukovica, povraćanje i tako dalje. Uklanjanje tih nečistoća, to je prvi uslov i po mnogima mora prije uzimanja abdesta. Znači sad mu sela, čovjek je obavio nuždu i završio, ne izlazi iz njega ništa. Da li se može abdestiti prije nego što se očisti? Znači sunnet je, sunnet je propisano da se prvo očisti od nečistoća pa onda uzme abdest. U redu. Uklanjanje nečistoće. I drugo što podrazumijeva to je postizanje čistoće za namaz, to je takozvani raful hadith. a to je abdest, gusul ako je potreban, ili tejemum u slučaju da nemamo vode ili smo bolesni pa ne možemo da je koristiti. Peto, odjeća, Šta znači to odjeća? Znači biti pristojno obučen. Većina u lemiru. ne govori ovdje o zadovoljavanju pokrivanja stidnih tijela. To je prvi cilj oblačenja za namaz. Da se pokriju stidni dijelovi. To je kod muškarca od pupka do koljena. Cilj je da se pristojno obuče. Zato dosta učenja kafika kažu pristojno se obuče. Znači da se pristojno obuče za namaz. Kod žena, naravno, treba da bude sve pokriveno, osim lica i šaka u namađu je propisano da to bude otkriveno. Jel u redu? Dobro. Da li žena može u kući kad je planet u trenjeci? Da stavi se omaravu? U? Jel može li ne može? Ne može. Ne može. Ne bi trebalo. Ne bi trebalo, zato što ovaj, ovdje se radi o pristojnom odjevanju za žene. Molim? Isto koji zatvrto. Znači, čovjek treba biti pristojno. Što se tiče muškarca, za njega je manji problem, treba biti u džematu. Ne može u Kad je je nekad je to pokuđeno, ali ne doma da se ne primi ono. namaz. je u redu, ali nije, nije, nije fina. Nije fina. Znači šta smo rekli? Imamo namasko vrijeme, imamo nijet, imamo okretanje prema kibli, imamo čistoću, imamo odjeću i šta nam je ostalo šesto? Ha? početni tekvir. Je li početni tekvir? <laughs> Znači imamo uh, namasko vrijeme, imamo nijet, imamo okretanje prema, prema kibli se okrenuti, abdest uzeti ili po potrebi se okupati ili im uzeti. <laughs> Jel tako? Imamo odjeću, biti pristojno obučen i šta je šesto? Abdulmanav hm? Ali imamo kiblu. Imamo i abdest u zid. Imamo i to. Vodu počistoću. Ali se to podrazumijeva, znači neće će uplaviti. Dobro. Šesto smo zaboravili. Ostavit ćemo šestu ovdje kao upitnik. Dobro. Tekbir i Zašto? Zato što sad mi ovdje definišemo namaz. I kad ga definišemo, šta je sad namaz? Namaz u prevodu znači dova. Kad prevedemo riječ salat, to znači dova. A šta je definicija te dove? Šta je definicija namaza ovdje kod nas? To je obožavanje Allaha riječima i pokretima selama. To je definicija namaza. O Dobro, mi se slušaj, mi smo ovdje sakupili svih onih šest šartova koji postoje, samo što smo mi upravljeni čistoće smjestili pod ovu čistoću. Znači, ko hoće da sebi razgraniči ovu nečistoću odavde, kao poseban šesti šart nije problem. Je u redu? Znači, na čistoće ovdje je šesti šart. Dobro. To je Šta je treći e, rukun namaza? E, rukun islama? Po hadisu? Zekat. Davanje zekata. Šta je četvrti? Jel postali hač? U ovom rivajetu ovdje mi tumačimo hadis. E, ovdje imamo jedan problem. Zašto je ovdje u ovom hadisu spomenut hač? Pa post. Kaže ovdje, eh, šejh ovaj hadis je prenesen putem četiri lanca prenosilaca. I u tim lancima prenosilaca prenosioci su se razišli, neko je spomenuo prije post, neko je spomenuo prije hač. Je u redu. Međutim, postoji rivajet u muslimovom sahihu u kome je Abdullah ibn Omer prenosilac jasno rekao i naglasio da je post prije hađa. Je u redu? U muslimovom rivajetu postoje četiri rivajeta, četiri lanca prenosilaca ovog hadisa. Jedan od tih prenosilaca lanaca je ovaj. U ovom se spominje hađ prije posta. U muslimovom sahihu spominje se da je Abdullah ibn jasno rekao da je po, čuo poslanika da je post prije. E sad, učenjaci kažu, naravno ima Buhari, on ne mijenja hadis onako kako ga je čuo. Tako je rečeno, tako ostaje. Jer razumijete? Međutim, opet kad su sve sadrali sa četvrta ovaj, puta prenošenja, četiri lanca, učenjaci su rekli posti prije, posti četvrti i zato post spominju kao četvrti rukav a hač kao piti. je u redu? Znači ovaj rivajet, a zašto ovaj rivajet? Ovdje postoje dva nekakva razloga zašto nisu. Ili ovaj prenosilac je prenio hadis po značenju, pa je spomenuo post od hađ prije, ne vodeći računa šta je prije, šta je poslije, o redoslijedu, ili se desilo da nije čuo Abdullah ibn da je eksplicite spomenuo da je post pri hađa, ali je drugi čuo pa je prenio. bilo u redu? Ali to ne utječe na vjerodostojnost hadisa, nego na šta? Na samo značenje. Što se tiče posta i hađa, to je to. Na kraju jedna poslastica za vas, neću vas više tušiti. U ovom hadisu, u lancu prenosilaca, kaže ovdje čovjek, imamo sve moguće načine prenošenja. Imamo upotrebu riječi ahbarana, imamo upotrebu riječi hadesena i imamo upotrebu riječi an, što znači od. Sve tri su upotrebljene. Zatim imamo također jednu zanimljivost, a to je da su svi prenosioci Mekelije. Iz Mekke i imamo jednu interesantnu stvar, to je da sened ovog prenosioca sadrži četiri čovjeka. Znači lanas prenoslaca ovog hadisa ima četiri prenosioca do poslanika sa sredom Između Buhari i poslanika postoji četiri prenosioca. Dok ovaj muslimov rivajet koji je naglasio tačno ima pet prenosilaca jednom više. Wallahu alimu sallallahu ala nabina Muhammedu alimu sallallahu sahbihi wa sallam.